Professor, entschuldigen Sie, aber bei all den Aspekten in der Diskussion haben Sie die wirklichen Fragen zu umgehen und zu vermeiden gewusst. Und jetzt, wenn es um die Organisation geht, antworten immer nur Sie. Ich möchte jetzt noch die anderen Leute aus dem Vorstand hören, ob das auch Ihre Meinung ist. Soll ich das als Misstrauen mir persönlich gegenüber verstehen? Herr Professor, Sie wissen genau, dass das nicht gemeint war. Es geht darum, dass wir ganz in Ihrem Sinne organisatorische Voraussetzungen für eine wirklich effektive Arbeit geschaffen sehen möchten. Und doch klingt das so. May I say something? I think that a man who has put one dot on the map has got more right to speak than a man who has tuned his violin all his life. meine Damen und Herren, ich persönlich möchte sehr gerne die Tür unseres Verstandes für die jüngere Generation öffnen. Das ist nicht, worauf ich zielte. Ich will nicht Leute aus Altersgründen aus dem Vorstand stürzen. Persönliches Alter, ob es hoch oder niedrig ist, und eventuelles Veraltetsein von Ideen sind zwei völlig verschiedene Sachen. Auch alte Ideen müssen nicht unbedingt veraltet sein. Nur empfinde ich manchmal, dass unsere Fragestellungen, mit denen wir arbeiten, nicht nur alt, sondern auch veraltet sind. Und so fällt es natürlich schwer mitzuarbeiten. Und man kann jetzt nie wissen, weil wir unseren Vorstand nicht selbst wählen, ob man mit seiner Meinung allein steht oder die Mehrheit hinter sich hat. Wenn ich wüsste, dass ich mit meiner Meinung allein stehe, würde ich natürlich diszipliniert mitarbeiten. Aber wenn eine Mehrheit nicht die Möglichkeit hat, die Ideen zu korrigieren, dann läuft etwas falsch das ist kein Altersproblem. Nur müssen im Vorstand Leute arbeiten, die die Mehrheit unter den Mitarbeitern hinter sich haben. Wenn Sie gestatten, sage ich auch noch einige Worte dazu. Ich bin auch alt, aber die Kollegen im Vorstand wissen, dass ich schon seit vielen Jahren der Meinung bin, dass es ungerecht ist, wenn die Mitarbeiter gar keinen Einfluss auf unsere Arbeit haben. Ich glaube, dass das in unserer Zeit nicht mehr möglich ist. Auch nicht, weil auch in unserer Wissenschaft neue Ideen aufgekommen sind, denen in unserer Leitung nicht genügend Rechnung getragen wurde. Darin gebe ich Herrn Koning der ein kluger Mann und ein guter Mensch ist und den ich auch als Mitarbeiter und als Nachfolger sehr schätze, recht. Wenn wir der jüngeren Generation keinen größeren Einfluss auf unsere Arbeit einräumen, dann sehe ich die Sache unseres Unternehmens verloren. Ich fühle mich sehr schlecht. Ich bin fürchterlich müde. Bitte, bitte, schließen Sie die Sitzung ab. Ich gehe zu meinem Zimmer und kehre für heute nicht zurück. Ich schlage vor, dass wir jetzt eine Viertelstunde Pause machen. gij waart subliem. Is wel zeer goed. Ik heb naar u gekeken, maar zelfs uw hand waarin gij uw papieren had, trilde niet. Ik was kwaad. Ah, dat was niet te merken. Misschien dat gij wat meer kleur kreeg. Maar wat gij zei was zonder emotie en to the point. Het was alsof ik op een vergadering van ons tijdschrift was. <laughs> Horvatic heeft zijn ontslagbrief geschreven en ligt te huilen in zijn bed. Ik weet niet hoe dit moet aflopen. Het was aardig van je om het voor me op te nemen. Ik vond dat je dat verdiende. Je hebt het goed gedaan. Mijn dames en heren, wie einige van Ihnen sicher bemerkt hebben werden, fühlte Professor Horvatitsch zich heute Nachmittag niet wohl. Er war schon seit Beginn der Tagung ernsthaft erkrankt und befand sich in ständiger klinischer Behandlung. Dennoch hat er mit seinen letzten Kräften versucht, die Sitzung zu leiten. Jetzt fühlt er sich jedoch nicht länger dazu imstande. Deshalb schlage ich vor, die jetzige Diskussion für diesen Augenblick zu schließen was heute Nachmittag gesagt worden ist, war notwendig, auch wenn es vielleicht für diesen und jenen peinlich war. Aber wir haben es notiert. Und wir werden bei der nächsten Sitzung, wahrscheinlich auch schon früher, darauf zurückkommen. Seien Sie davon überzeugt, dass wir uns alles, was heute Nachmittag gesagt wurde, zu Herzen nehmen. Wie sagen Sie auf Wiedersehen auf Niederländisch? Tot ziens. Bitte schreiben Sie es mir auf diesen Zettel. Tot ziens. Tot ziens. Schön. Und ich hoffe sehr Hier auch. <laughs> Dank. Herr Koning, ich möchte Sie dus was fragen. Wir würden es sehr schätzen, falls Sie unsere Gastfrau diese Blumen anbieten wollten. Äh, aber... Bitte, tu sie es. Aber waarom nicht O'Reilly? die kann so etwas viel besser als ich. Weil Sie im Hause sehr beliebt sind. Ik wilde eens ehm, verzoeken. Dan Dann eh, Ik zie hierheen en ik hoor ze. Zoiets moeten ze toch niet aan mij vragen? Dat kan ik helemaal niet. Dat is omdat gij zo'n mooie jongen bent. Wat moet ik in godsnaam zeggen? Och, gezegd maar wat. Alles is goed. Frau Kovac had mich Bét? Kovácsné megkért engem. Ihnen aus unseren Namen zu danken. Hogy a nevünkben köszönjem meg azt a nagy vendégszeretetet. Für die große Gastfreundschaft, die wir von Ihnen genossen haben. Azt a nagy vendégszeretetet, amiben önök által részesültünk. Und ähm, dass Sie das mich gefragt hat und nicht jemand, der das viel besser kannte? És hogy ezt tőlem kérte, és nem attól, akinek sokkal jobban tudná teljesíteni? Ist wohl, weil ich besondere Gründe habe für diese Dankbarkeit. Annak egy na, különleges oka van. Aber das ist nur ein Beweis dafür, wie ähm, groß ihr Herz und die Herzen ihrer Mitarbeiter sind. De az csak az egyik bizonyítéka annak, hogy milyen szeretőszívű ő és az ő kollégái. Kleiberl, hoch das Frauenhemd. Sollen Frauen, die Stück vor Stück vorzüglich sind, zum ungarisches Kulturministerium. Wohin soll ich meinen Platz haben? Zum Mikrofon. Und jetzt, meine lieben Kollegen, möchte ich einen Toast auf Herrn Hertha ausbringen. Wohl! dan te bedenken dat Horvatic hier vlak boven ons hoofd naar ligt te luisteren. <laughs> Ach, Maarten. Hoe moet het nu met ons tijdschrift? Dat zal van Pieters afhangen. Oh, het zou me werkelijk spijten als ik u niet meer zou zien. Mij ook, maar dat kan natuurlijk nooit een argument zijn. Maar wel een stimulans. Om naar een compromis te zoeken, misschien. Het hangt er vanaf wat voor compromis dat is. Ja. Hij poetste zijn tanden, kleedde zich uit, deed de lamp boven het bed van Jan aan en kroop onder de deken. Met zijn handen onder zijn hoofd luisterde hij bevrijd naar het rumoer vier verdiepingen lager. Het geloop en gepraat in de gangen. Voor het eerst sinds lange tijd had hij vrede met zichzelf. Niet omdat hij moedig was geweest, al had het hem gestreeld toen Alza Bosse dat tegen hem zei. Hij was niet moedig. Wat hij gezegd had, had hij gezegd omdat hij er zoveel over had gepraat dat hij het moest zeggen. Met de dood in zijn hart. Dat hij daarbij koelbloedig had geleken was schijn. Hij had zich met zijn ogen dicht in de strijd gestort, zonder enig overzicht en zonder een idee waarop het zou uitdraaien. Toen hij begon te spreken zat er geen woord in zijn hoofd. De woorden kwamen eruit, God mocht weten waar vandaan. Ze hadden net zo goed weer plotseling kunnen ophouden. Dat dat niet gebeurd was, was niet zijn verdienste. En als het een overwinning was geweest, dan toch vooral een overwinning op zichzelf, een persoonlijke genoegdoening. Don't forget it, but forget it. Ben jij met Beerta naar bed geweest? Wat is dat nou voor onzin? Ik ben de hele avond op mijn kamer geweest. Morgen ben ik hier weg. En dat is goed. Hier zoudt gij daarmee doen? To Jan from Laos, do not forget me. It was golden. Bewaren. Nee. Ik ga dit verscheuren. Hoe laat moeten we opstaan? Zes uur. Zult wordt gij me moeten wekken, Maarten. Dat is te vroeg voor deze jongen. Daar zal hij doorheen slapen. Ik heb u vanmiddag alleen laten gaan in dit discussie. Geneem neemt me dat toch niet kwalijk, waar?